kaze mu kiganiro jigikira naguke mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu mugambi wishinze gushyigikira abenegihugu b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere no kunagura imibereho yabo muri kino kiganiro murahamenyera ibitari bike mu biriko biraranguka ingene biriko birarangurwa n'akarusho byazaniye abenegihugu bashyigikiwe n'uwo mugambi shyigikira naguke mugitunganirizwa na population media center pmc ndabaramukije baha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi na guke tubibutse ko ikiganiro na guke kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro byatunganijwe mu mugambi resilience ushikiwe n'umuryango w'ibyunze ubumwe bwa buraya union européenne uwo mugambi ukaba uri mu bisata bitatu igisata cy'amagara y'abantu twiteho amagara gisata cyitaho ibyo kugwiza umwimbo no kugwanya no kugwanya kurwanya eh, inzara hamwe no kugwiza imfungurwa bise twese um, tubeho neza hamwe n'igisata cy'amasoko ntanganguvu cyiswe umuco w'iterambere uno munsi turi mu gisata tubeho neza aho tuganira ku bijyanye n'ibigega nzamuzi bise mu rurimi rw'igifaransa byari ah, bitekanije ko basubiza ingurane baba bahawe muri kino kiganiro muraza kumva ingene uwo mugambi wagiye mu ngiro uh, turumviriza abo byafashije mu ntara ya cankuzo batwiganire ingene bitunganije kuva uwo mugambi utanguye n'inyuma yaho uhereye ingene babandanije bitunganya muri kino kiganiro murantunga tuza kuba turi kumwe n'umutumire eh, yakoreye ishyirahamwe mpuzamakungu eh, oni ryitaho uburimyi eh, no kugwiza imfungugwa FAO mu gifaransa Fond pour l'agriculture et l'alimentation mufasoni speciose ndikumana kaze muri kino kiganiro murakoze abari kubatwumviriza tubabwire yuko mufasoni speciose kumana mutumire wacu wino munsi ari nawe yabaye impuza bikogwa muri uwo mugambi eh, tubeho neza mu karere k'ubuseruko k'u Burundi mwakoze ku Twitter muri kino kiganiro ubundi duza guha ijambo kabamushinga ntahe Frederic Ntagunama umwe mu banovuga n'umuhanuzi mu by'ubuhinga ah, muri uwo mugambi tubeho neza nawe nyene araza kutubwira ingene yakurikiranye ibikorwa by'uno mugambi gushika bigere ku ihangiro ryawo ryawo uh, nuko nkurereje kubabwira turaza kubashikana na mu ya Cankuzo aho tuza aza kuganira na bamwe baronkejwe eh, uno mugambi urabafasha baratubwira mu buryo butandukanye ingeno mugambi eh, wabafashije ah, nk'uko musanzwe mubimenyereye turaza ah, kubaha akanya kugira ah, mushobore kwishyura ibibazo tuza kubabaza mu mpera za kino kiganiro aha mukaza kwishyura muciye ku nimero mirongo zirindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu pacifique cyubahiro ni jewe ndemesheje kino kiganiro ku bwishyirahamwe population media center mu buhinga bw'ibyuma akaba ari Albert Nduwayo kino kiganiro kikaba gihagariwe na Jean Paul Nico ndindiriye umukozi wa Population Media Center twese hamwe tukaba tubahaye ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Eh, nabibabwiye dutangure duhijambo umushinga ntahe Frederic ntagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata tubeho neza Eh, nk'uko twari twabibabwiye mu ntango za kino kiganiro duha ikaze umutumire wacu umushinga ntahe frederic ntagunama akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata eh, tubeho neza kaze mushinga ntahe muri kino kiganiro nshyikiranaguke murakoze kumpa ikaze mu bikorwa mwagiye murakurikiranira hagufi mu gisata tubeho neza harimo uh, ibikorwa byakozwe mu mugambi w'ibigega uh, mushobora kutubwira mu ntangamarara ya kino kiganiro uh, uwo mugambi ingene wari utunganijwe eh, icyo navuga ni uko ikaba irimo n'ishyirahamwe ryitwa PAM eh, UNICEF na FNUAP hanyuma ku byerekeye rero ibyo bigega ingene byagiyeho Eh, bariyumviriye barabye ingene eh, umwaka w'indimo umeze hariho ibihe usanga bigoye cyane ibihe by'inzara eh, hamwe usanga ni femine do sudire byahari byitwa ko byahariwe abakenyezi mugabo ntibyahariwe abakenyezi gusa n'ibigega byo kuzamura imiryango mugabo yuko eh, abakenyezi ari bo bama bariko eh, ku munsi ku munsi bakurikirana ivyerekeye umwimbu nibo bateka nibo barabaho bigeze abagabo nabo kenshi usanga bararima canke bagakora ibindi bikorwa mugabo ibigega cane cane bijejwe abakenyezi turumva yuko abo babironse wabungana gute eh, umwimbu biva ku bigega ingena bingana ni umwimbu ushobora kubushika mu matoni nka mirongo itatu y'ibigori na mirongo ibiri eh, y'ibiharage mbwa bishobora kurenga hanyuma eh, icyo navuga ni uko uwo mwimbu urumva yuko bawutanga imbere y'uko abo bawuronse basoroma ibyabo ntiba bawuronse kuri gusa cyangwa burundu bategerezwa gusubiza mu kigega kugira ngo icyo kigega kize cyame gifise umwimbu bashobora gutanga muri ibyo bihe by'inzara urumva rero uwaronse eh, bararindira akimbura yimbuye agasubiza hanyuma yashubije hariho dukeyi turenga ko yongera ko nuvuga nk'inyungu kugira ngo bashobore kuzoja baratunganya neza icyo kigega bagura nk'umuti wo kupompa hanyuma cyane cyane kugira ngo eh, uwo mwimbu wa mbere batanguje ntuhavugabanuka ugabanuka rwose ngo uzuhere bikenewe rero yuko kuko bikenewe yuko rero eh, abo baronse baronse uwo mwimbu bwa mbere basubiza bakongera bakarenza ko dukeyi two kugira ngo Eh, uwo mwimbu wa mbere uze wame yego barashobora kuko n'ubundi hari ibyari biteza kumutunga aba yari yarindiriye ku Eh, aba yararindiriye kwimbura n'ahandi yaba atararindiriye kwimbura niba abandi boja mu ibarabara kujya gusabiriza abo rero mugabo ntibarimo cyane cyane ni batishoboye mugabo bafise imirima bafise ibyo bakora bashobora eh, umuntu bamuhaye nyine bazi babona yuko atakintu na kimwe yishoboje adashobora gusubiza eh, nk'uko tuba twabibabwiye mu ntango nuko rero murumvise uno mushinga ntahe Frederic ntagunama nababwiye yuko ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata tubeho neza ah, ariko ngaha muri studio naho nyine tukaba turi kumwe n'umutumire wacu Speciose Ndikumana ah, Speciose mwebwe mwakurikiranye hagufi bino bikogwa ah, ku giti cishira hamwe FAO rimwe mu mashira twabyumvise umushinga ntahe ntagunama yagarutse ko FAO HCR na PAM eh, mwariko murashyira mu ngiro uno mugambi eh, mwotubwira mbega eh, mu ntango uno mugambi wari ugenewe bande mufatiye ku byo mwashyitse ko ku rubuga murakoze cyane uyu mugambi wari genewe abakenyezi Eh, abakenyezi kubera iki nibo eh, nibo bateka nibo babona ibikeneye ibikenewe mu rugo na cyane cyane ariko iyo tuvuze umukenyezi ntituba dutandukanije n'umushinga ntahe aba dufatira ku mukenyezi niwe ateka eh, mwumvise n'ibigega Mm-hmm. mu twarakorera mishiha na gisagara mm-hmm. kandi izo ntara usanga zihana urubibe na cyane cyane na tanzania mm-hmm. rero iyo bateye hajya mu gihe cyo gutera aba barasonza bashonje rero abagabo ugasanga baciye batingo bagiye gupagasa n'inkurikizi wumva umugabo yagiye gupagasa hariya eh, agasiga urugo ngaho umukenyezi atacafise afungura ntibyaba ari byiza cyane abatagiye gupagasa baca bavuga umugwazo umugwazo ni iki nimba bafise umuceri utarera mhm. iracarondera umukiriya akawugurisha utarera bumva awugurisha intica ntikize imbere y'uko beza kandi bigaca birinda kuguza gupagaza kugira mm. umugwazo eh, no mu rugo hakaba mm. amahoro ego mwatubwiye ko mwubaka mugashiramo novuga ati ifungwa bya mbere izo nyubako zari zifashe gute zimeze gute mwubaka mwashiramo ubwoko buhe bw'ifungurwa ibyo abona akeneye mhm. byomufasha mugabo bakumvikana ko mu gusubiza nimba mhm. atwaye ibiro cumi by'ibiharage n'ibyera azoca asubiza nk'ibiro cumi na bibiri numva yashyiramo akanyungu mhm. ka mirongo ibiri ku ijana mbega ko nako kafashe iki kugira ngo barihe umuzamu Eh, eh, mu gihe bariko barazana batarabitwara mm. batarabigaburana hanyuma eh, no kuza barasubiramo entretien iyo nyubakwa mm. nuko twabigenza pamu nayo gakizana mbega mu kirundi ibifungu izo mfungwa zibanze mm-hmm. novuga ngo ni fondement yazanye itoni zine mm-hmm. z'ibigori izo zari zigenewe bya bigega byose gushika gushike bikamufasha eh, gushika muri bya bihe yimbuye kandi nimba neza icyo efawo yakoze ndumva pamco yakoze mbega ishyirahamwe gitaho impunzi naryo hasere ryacari zarisahiriza iki aha hasere yoyo murazi iragejwe ah, abana mhm. eh, abana ni kugwanya Eh, za ndwara zituruka ku gufungura nabi mhm. muri abo bakenyezi wasanga harimo abana bafite izo ngorane mhm. muganga kandi hariho na ba mama muco Mm-hmm. bamwe bugurura ibigo mm-hmm. byo kugira ngo bakingire izo ndwara zo eh, gufungura nabi bituruka gufungura mm-hmm. nabi ni rero hasere yarafasha kandi mwibuke gihe duheruka ngaha twavuze ibintu by'agasekenagura muryango icyo kintu cy'ibigega nzamuzi biri muri ya nkingi yo gufashanya murumva iyo umugabo agumye mu rugo birabungabunga urugo yuko ah, mushobora mu kuza kutwakura mwishyure ibibazo ah, tuza kubabaza bivuye muri kino kiganiro ku rubazo bakurikiye neza bashobora kubitora gutyo tukabaha udushimwe dushimwe bishimishije mube murafata inimero mu telefone ako ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke ubusa nako mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu nuko rero twa twababwiye yuko tuza kubashikana mu ntara ya cankuzo nk'uko byumvise nga mu kiganiro n’intara imwe mu zashoboye gushikirwa e, n'uno mugambi e, turabona ku telefone mugenzi wacu Jean Paul nicyo ndindiriye azatubwira ko dufise ku murongo umufasoni e, venansiya minani umufasoni venansiya n'amahoro n'amahoro ego mu twidondora neza na neza munatubwira n'aho muri ego jewe nitwa na minani venansiya irungitswe na dike rifashwe mu mugongo na efa umugambi tubeho neza yego mhm. rifashwe mu mugongo na efa irungitswe na dike mhm. ni ukuvuga baraje bafatanya n'intwaro mhm. hanyuma baca baregeranya abakenyezi hanyuma intwaro ziraraba abakenyezi muri adike barungitswe na esawo nibo bashoboye kutwubakira icyo kigega nzamuzi mhm. hanyuma baracubaka neza baracugara baragishyira ku inzugi baragisimanta mhm. hanyuma hamu nayo mm. ica irazana ibifungurwa by'ibanze mm. bazanye ibiharage n'ibigori mm. hanyuma baca batubwira yuko ibyo tuzobifata tuzobifungura mu gihe tuzuba tuhejeje gutera ibiharage mm. mm-hmm. hanyuma tuhejeje kubitera harya umuntu yahora atajya kurya umugwazo cyane umugabo akajya gupagasa bica bituma baca turonka ibyo bifungurwa kugira ngo bisahirize mu rugo mwabihabwa gute byangana gute umwe wese atwara ibingana gute twumvise yuko mwarose amatoni uh, amatoni ane y'ibigori eh, muronka amatoni imwe n'igice y'ibiharage mwaciye bigabura gute muri mirongo itandatu umwe wese mm. yasaba ibyo ashoboye kudosubiza mm-hmm. hariko n'akanyungu k'ibice mirongo ibiri ku ego mu kubitora mwese mwari mwumva yuko muzosubiza cyangwa mwabwatira iby'umugambi nyine ni ibyabo tuzobitora haba tubiherane bari bamaze kuduha inyigisho mhm. y'uko tuzobitora mm. tugaca twifungura tukarindira bya bintu by'iwacu twarimye ko byera mm. tugaca tubisubiza kugira ngo cyagiye gihe nticyagera kandi dusubiye gusonda duce twa kubitora kandi mhm. ni ukuvuga ibiro mirongo itandatu mm. by'ibiharage nasubije na za nyungu ziriho za bempurusi za mirongo ibiri ku ijana aho urumva mu irima rya mbere we waciye usubiza umwimbo wose eh, waciye usubiza ku biharage usigaye ideni rikeya ku bigori yego yego mhm. aho tuko turavuga umugambi ukigenda uri kurakora neza atangorane ubu inyuma yaho mwabandanije gute twagiye tubandanya n'abandi bose bari hamwe uko buke buke kuko ikirere barabibona mm. hanyuma umuntu arariha mu nyuma byose araheza mm-hmm. tugaruka muri sitidiyo ah, gutyo dushobore kurindira yuko batwakurira ah, uwundi mupfasoni nawe nyine yashoboye eh, gufashwa muri uwo mugambi dufise ihangiro yuko umunwa wose uronka ibyo ufungura umufuko wose nawo ukaronka amafaranga inzira irashe iyo gushyitsa iryo hangiro si yindi ingorane mwari mufise mu kigega imbere y'uko icyo kigega kiza mu muryango ibibazo mwari mufise kubera ubukene bw'ibiribwa byaribiye ah, ibibazo twari dufise ni ukubera twarima mm-hmm. hano kurima duteragiye tugaca dusigara mu nzu hagaragara mhm. hamaze kuba hagaragara uwatusanga nk'umushinga ntahe agenda ku mubosi kanaka mhm. nka amahera y'umurwazo tujyeni mhm. na salura nzoca ndakurira turavuga uwo mugwazo eh, wotubwira mbega nk'akarorero umugwazo ungana gute ku murima ungana gute ibihumbi mirongo itatu ku kwezi bo baca bakubwira yuko utegereza kubaha ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi nyuma y'iminsi mirongo itatu urumva amahera yaba yungutse ibice mirongo itanu ku ijana eh. ibyo rero urumva abaye amezi abiri yaguha ibihumbi mirongo itatu wacu umuha mirongo itandatu eh, wacu muri ibihumbi mirongo icyenda ariko inyungu ziwe eh, wacu mu ibihumbi mirongo icyenda uh, urimbuye none umwimbu warakunda ko mushobora kuriha iryo deni ubundi wasanga wakehaniye ugasanga muri ko murazunguturana na wa bose yaguha amahera yiwe bigaca biherera eh. eh, yaragusengeza nyine mu bantu ugasanga uri kurambara ibara eh, ikigega rero kiraje hoho byahinduye ubuzima bwanyu gute ikigega nzamuzi kimaze kudushyikira tugatora ingurane twebwe abakenyezi nk'uko bari babitwigishije mm. haciye tumaze guteragira imirima y'iwacu mu nzu hagasigara hagaragara hmm. umukenyezi bari muri kiriya nzamuzi atagenda gutora ingurane hmm. muri nzamuzi hmm. maze kuyitora azoriha yimbuye by'iwiwe tukajya dusanga ibyo baguhaye biri ko inyungu y'ibice mirongo ibiri ku ijana ntibivuna kwera mm. wowe wari watoye umaze gutora nk'ibiro bingahe by'ibiharage cyangwa ibigori wishyuye ibingana gute rero amaze ubwa mbere naratoye ibiro mirongo irindwi by'ibigori ndarihaye mm. ibiro mirongo irindwi na bine nedede mm. hanyuma ndatora ibiro cumi by'ibiharage ndariha cumi na bibiri nedede ubu rero ku gice cya kabiri na cyo ibirijana by'ibigori mhm. nimirije ku dori hano si ndeza mhm. ibiharage nabyo nararise nari natoye ibiro mirongo ibiri narejeje nararise mirongo ibiri na bine mhm. barambikiye mu ihangari ndashobora kuzoza gutora hamwe buyongwe muri komine mishiha mu ntara ya cankuzi muzo uh, mufasoni uh, speciose uh, mwumvirije bano bakenyezi bashimangiye ibyo mwavuze Mugabe kibazo ngaruka ko mugati mbega twumvise yuko hari ubya bigora yuko bishura inyuma y'irima mwari bitunganije gute kugira nabo nyene ntibashubire kugwa muri bya bibazo by'umugwazo babaza ingene bo kwishura iryo deni mm-hmm. bimwe babibishuye mm-hmm. urabona ko bafata twe twabahaye ibiharage n'ibigori birashobora gushika nyene ibirere bikagenda nabi nk'ibiharage ntiyimbure uko yategetswe kwimbura mugabo ntibarima ibiharage gusa n'ibigori bararima n'imiceri rero twarashobora kubabwira tuti uwafashe nk'ibiro cumi by'ibiharage akaba akaba yimbuye eh, nk'umuceri arashobora kubivunja ni ukuvuga akacariha umuceri bakaraba mbega ibiharage bifise ibeyi yangahe mm-hmm. ibyo biharage iyo beyi y'ibiharage nimba ari eh, dufatikira ari nka bibiri rumva acaba nk'ibihumbi mirongo ibiri rero mugabo nararonse agaceri mugana nararonse imyumbati eh, mugana nararonse intengwa mm. ni mu mparurire mm-hmm. murabe bijye biragena atwaye hamwe noriha umuceri cyangwa noriha intera ndabivunje urakoze eh, reka tuje tugusubire hariya mu cankuzo twakuriye mugenzi wacu eh, jean paul yatwakuriye bayaga leonidas bayaga ni amahoro eh, ni amahoro cyane ego murongo y'umutumba buyongwe ah, umwe mu mitumba yaronkejwe ibyo bigega turiko turaganira ko oh, bifasha abenegihugu mu bijyanye no kugwanya inzara ah, tubwira ah, nk'ubujejwe umutumba ingene ah, mwashoboye kubashyiraho no kubatora mu nyuma bashobora kwigenza neza kugeraho intumbero y'uno mugambi ushikira koko abenegihugu Ego cyane murakoze nkuko mabivuze nitwa bayaga Leonidas nkabandongo y'umutumba w'ubuyongwe muri kumene mishiya mu ntara ya Cankuzo Mhm. hanyuma rero icyo kigega nzamuzi uko cyagiyeho mhm. eh, twarabonye ko hariho abakenyezi ba mikoro mhm. eh, bigatuma mbere n'abagabo babo kubera mikoro make baca bajya mu bindi bihugu mu gihugu ibanyi cya tanzania bagaca bagira ingorane bagiye gupagasa kugira ngo barondorere umuryango bica rero turatororokanya abo bantu mirongo itatu bo ku mutumba wa buyongwe mm, wavuze ati ingorane nk'ubu ariko bagiye gupagasa kandi bagiye guca amahera izindi ngorane baca bagira n'izi bo neza na kubera ko bari bakenye bataronka uburyo bwo guca ku mbibe z'igihugu kugira mm. ngo ibyangombwa mhm. baca baca mu nzira babonye zambukira mu kindi gihugu cya tanzania mhm. bashyitseyo rero bagakorera uduhera baca babafata yuko ubu bari abantu bagiye kubatera mhm. bagaca rero bashyira mu busho ugasanga biragoranye no muri ya miryango ingorane zirungerekanye mhm. ayo makuru yarabashikira muri aho mu cyamuzo oh neza cyane ahubwo jene no ku mupaka ni barantelefone abatanzaniya bakabambaza nkagenda nkasigura mbere mhm. eh, nkasaba ba musanire babona amatari bakandegura nkagenda kugira imigishikirano n'abatanzaniya nkaza mbere bamwe nzana bagomboye nkabazana ego ni ukuvuga yuko ikiganzamuzi kimaze kuza amatelefone yabaye makava muri tanzania ubu abagabo benshi bari mu miryango ego cyane abagabo benshi bari mu miryango baza kurondera uduhera two gufasha umuryango mugana aho nyine mu kiganzamuzi eh, mm. baheza bakaziganya bakaguranana mm. eh, barabazaniye imfungwa z'ibanze mm. baheza rero ziba urufatiro mm-hmm. eh, zibaye urufatiro bararima imigwazo iragabanuka yego yego turumva yuko ni abantu bashyika mirongo itandatu bashoboye gushikirwa ah, umuntu ashavuga ati nk'ikibazo cy'umurwayi cyaciye gihera bo cyaragabanutse mm. eh, ariko bariko barigisha kuko eh, abo bakenyezi mirongo itatu bo ku mutumba buyongwe n'abandi mirongo itatu bo ku mutumba busuma nyine muri kumene mishiya baciye bigisha abandi bene gihugu mm Eh, barigise abandi bene igihugu baragira utundi dushyirahamwe kandi tuzirana no kuguranana kubera uwo muco w'icyo nzamutse murakoze cyane mushinga ntahe bayaga leonidas ego murakoze namwe nuko rero tugaruke ngaha muri studio dusigaje iminota ishika hafi icyenda ah, kugira kino kiganiro tugisozere reka twinjire ah, muri kino gice cya nyuma c'ibibazo oh, twababwiye yuko bashobora kwishyura neza bashobora abazoronswa udushimwe n'ishyirahamwe population media center PMC ariko udushimwe dutangwa n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe eh, bwa buraya mu mugambi resilience mushobora kutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu twabwiye ko turi kumwe n'umutumire speciose ndikumana akaba ari ngaha muri studio nawe nyine araza kudufasha ah, kwemeza yuko inyishu mwatanze ku bibazo ari arizo canke atarizo ikibazo ca mbere mutubwira intara umugambi resilience eh, mu gisata tubeho neza wakoreyemo ibijyanye n'ibigega eh, azoba agitoye ikibazo kigira gatatu mutubabarire ni ibigega nzamuzi ah, ikibazo gira gatatu ah, mwo tubwira mu mugambi resilience igisata cyakorewemwo umugambi w'ibigega nzamuzi ikibazo cya kane majana na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana na mirongo itatu na gatatu ndasubiramo ibibazo uh, mu ntara zashoboye kuronswa umugambi w'ibigega ah, nzamuzi ikibazo kigira ah, kabiri nirihe shirahamwe ryashize eh, mu ngiro umugambi w'ibigega nzamuzi ana atatu mukatubwira ishirahamwe rimwe muzamutoye ikibazo ikibazo kigira gatatu mwotubwira ah, mu mugambi resilience ah, intara gira gatatu Eh, nuko Celeste bugendana arashoboye gutora intara zibiri turashobora kwemeza yuko yagerageje eh, kuri kino kibazo eh, tubandanye twakira abandi batwakura tubibutse inimero ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu ego eh, nuko twumvise inyishu yawe nawe wenyine wagerageje eh, ku bijyanye n'agashimwe turaza kukwakura ku nimero twakuye ko gutyo tukubwira ingene uzoronswa ako gashimwe cyo kimwe na celestin tubandanye twakira eh, abanywanyi batwakura ariko kuba umwanya uri kuradujyana bashobora no kwandika ubutumwa bugufi bakishyura ikibazo muri uno uno mwanya nyene turiko turasozera kino kiganiro gutyo tubusomye tukasanga batoye ikibazo bagatanga inyishu nziza tuzoshobora kubakura kugira uh, nabo nyene tubaronse agashimwe ah, uh, nuko mufasoni turiko turasozera kino kiganiro oh, mu majambo make muravye ingeno mugambi washizweho n'ingene eh, washizwe mu ngiro ugasozegwa ino munsi uh, nirihe jambo mutekera abaronkejwe uyu mugambi eh, ndaba keza ubwa mbere kuko bagumye ku kivi babandanye nibaguma iyo bimbuye basubiza nk'uko bitegekanijwe eh, imitumba yose izokwigwa eh, ku mutumba benegihugu ku buryo za ngorane zidasubira kuboneka ya migwazi zidashobora kubaho bimwe byo kugenda gupagasa bikugweho burundu mm. ingo zibe mu mahoro murakoze hariho uwari karatwakura ariko batubwiye mu bw'ibyuma ko yavuye ku murongo ni no ngaha dusozereye kino kiganiro nshyigikira naguke no munsi e, twaganira ku mugijanye n'igisata tubeho neza aho twari ko turaganira ku mugambi oh, umupfasoni speciose ndikumana akaba yari umuhuzabikorwa muri uwo mugambi ahagariye ishyirahamwe FAO um, mu karere k’u k'uburundi k'ubuseruko um, mwakoze kutwitaba muri kino kiganira mwakoze natwe kutwizigira Jean Paul nicyo ndindiriye yarahagarariye kino kiganiro ah, kuba ariko baratwakura n'abashoboye gutsindira udushimwe ah, vuba ngo turabakura kugira tuvugane ingene bashobora kuronswa ubushimwe batsindiye pacifique cyubahiro kuri mikoro nijyana n'indemesheje kino kiganiro mubandanye mukurikira ibiganiro ku iradiyo yanyu muhejeje gutega amatwi ikiganiro shigikirana guke mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu mugambi wishinze gushigikira abenegihugu b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere no kunagura imibereho yabo muri kino kiganiro mwahamenyeye ibitari bike mu biriko biraranguka ingene biriko birarangurwa n'akarusho byazaniye abenegihugu bashyigikiwe n'uwo mugambi shigikirana guke mu gitunganizo na population media center pmc